Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti Rīgas Katoļu gimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Es esmu Regīna. Es esmu Terēza. Un es esmu Emīls. Un mūsu tehniķi Kārlis un Georgs arī ir šodien studijā. Sveiki. Kā jūs jūtaties šodien pastāstēt? Nu, šodien ir tāda bēdīga otrdiena. Arā ir vēss, nu, nevis vēss, bet tāds galīgi augsts. Mm, mākoņaini, cik pa brīdim uz, uzlīst, pasnieg. Tāda migla no rīta bija bēdīga. Nu, bet tuvojamies brīvdienām, un par to ir jāpriecājas. Jā, šodien ir tāda padrūma. Kā, Jā. ļoti uzreiz te tā kā ar tāds padrūms augsts un nepatīkams. Tev iekšā ir tāda kā drūma sajūta un negribas pat neko īstā darīt, bet uh, Tā ir ok. Mums šī nedēļa tāda brīvāka, bet tāpat kontroldarbs arī. Nopietni. Es tikai tieši kā no pārbaudas darba, tikko uzrakstīju pārbaudas darbu uzreiz jau uz rādio, un visa diena paiet diezgan daudz dažādos darbos. Es nemaz nejūtos tā, ka man būtu daudz brīva laika šonadēļ. Tā kā apskaužu pārbaudas darbā. Drausmīgi neprasa labāk. <laughs> um, bet uh, iznākot no pārbaudas darba, es ieraudzīju, ka mūsu skolas fājē ir pilnīgi pārvērties. Jo ir kāds rūķīts, labi pacenties un izdekorējis visu uh, sarkanām sirsniņām, tādiem dekoriem. Un ir tiešām sajūta, ka tuvojas Valentīna diena. Un uh, šis arī mūsu šodien, šodienas temats - Valentīna diena un uh, mīlestība. Ko tas nozīmē jauniešiem? Varbūt uh, sāksim ar pirmo jautājumu. Uh, Vai jūs zināt kaut ko par Valentīna dienas vēsturi, vai kā tā ir izcēlusies, vai jūs paši šodien svinat tam līdzīgi? Nu, es agrāk biju tā baigi, baigi, baigi, baigi kā interesēts tā kā vēsturē vispār svētkiem. Un uh, es biju papētījis par uh, Valentīna dienas vēsturi, bet uh, man kaut kā ar laiku vienkārši pazuda tā visa informācija, tāpēc tas baigi maz, ko atceros. Es visu, ko atceros, ka bija tāds svētais Valentīns. Un tas viss, ko es atceros. Jā, laikam diezgan uh, loģiski. Nu, Valentīns, Valentīna diena. Terēz, ko tu, vai tu svini svētkus vai nesvini, vai kā ir ar tevi? Nu, es tā kā, man nav tā kā es nozīmīgi svinu, tā kā tos pašus svētkus, bet, bet uh, personīgi mums par skolā iepriekšējā bija ļoti, tā kā, viss izdekrāts un viss priekšpasākumiem veikts, lai kā būtu interesanti. Un bija arī pasts tieši tas pats vispār arī šajā skolā, kas, manuprāt, ir diezgan labi, jo tas arī veicina, ka tāpat Valentīna diena neizūd. Kā no cilvēkiem arī tie, kas par to tik ļoti neaizdomājas. Un, jā, bet personīgi par pašu Valentīna dienas vēsturi es neko baigi nezinu. Bet uh, Man liekas, visiem arī Valentīna diena būtu kaut kādā veidā jāatzīmē. Jā, es teicu, ka neko īsti nezinu par vēsturi. Es esmu atradusi, ka uh, tu jau minēji Svēto Valentīnu. Un, uh, tas bija kāds priesteris, kurš uh, eh, salauzāja uh, jauniešus, uh, kad uh, imperators bija aizliedzis uh, precēties. <laughs> Teiksim tā. uh, <laughs> viņš slepeni salauzāja cilvēkus brīdī, kad to ne, nedrīkstēja darīt. Jo dīvaini vispār ir slepeni. Tas tā kā. Nē, dīvaini, ka neļauj precēties, manuprāt. Jā, un nu, tīpaši kaut reiz slepeni. Ne, mēs to uh, svēto Valentīnu vai varētu saukt par dumpinieku vai par itīgo uh, mīlestības pievedēju. Tas ir labākā daļa, kas, kas tāds beidzās. Nu. Viņš iemīlās, tas priecājās, iemīlās cietama sarga meitā. Un beigās viņa grib nonākt, viņš raksta vēstuli ar parakstu Tavs Valentīns. Izmantojam jau šodien. Tā kā tikai no tā ir viss šis cēlies. Uh, lai gan atrada informāciju, ka arī esot seno romiešu svētki bijuši arī ar līdzīgu nozīmi. Tā kā mīlestība un attiecības un tam līdzīgi. Tā kā, kā ļoti interesanti. Ļoti. Vai nu romieši vai uh, slepens laulības ir divi varianti. <laughs> tā kā pilnībā es to negaidīju, bet šobrīd pastāstīju. Jā, es arī tikko lasot šo, man bija tāds, ok, interesanti. Pats kaut ko zināju pirms tam par pašu vēsturi Valentīna dienu. Es biju šo stāstu dzirdējis, bet es biju aizmirsusi. Es tikai biju dzirdējis par pašu svēto Valentīnu. Nu, kā, es, es zinu, ka viņš bija kaut ko ar mīlestību saistīts, darījis, bet šis stāsts, ka viņš tā kā slepeni laulāja pirmā reize. Nē, es, es gan jau zinu to, ka katru gadu šo visu atkārto un tā kā, nu, man uz riņķi, bet vienmēr tas aizmirstās. Un tā kā, o, oh, šis tiešām bija tā, bet tā kā, ah, nu jā, kaut kur jau dzirdēts bija pirms tam nu arī. Tā kā tā atmiņa atnāk, kad to atceries. Jā. Uh, bet kā jums liekas šie svētki, kur tiešām ar to nozīmi mīlestība vai uh, mūsdienās nedaudz tā komerciāli kārtējie svētki, no kuriem izspiest naudu, dabūt kaut kādu materiālu labumu, kā liekas jums, kā, kāda ir šobrīd varbūt tendences? Nu, manuprāt, tas ir... Uh, nu, komercionālā ziņā tas nav tik traki kā citos svētkos, pieņemsim, aizpagājuši gadu, vai arī pagājuši gadu, tas bija uh, Helovīni un Ziemassvētku. Tas bija nu, kārtējie svētki, kur ritīgi daudz izspiež ārā naudu un visādas mm, dekorācijas, visādas mākslas, nu, pērkat, pērkat, pērkat, svētki un tā tālāk. Valentīna dienā, nu, man liekas, tas ir daudz strauji mazāk tieši. Man liekas, tas vairāk kā svētki ir. Mhm. Jā, es, es pilnībā piekrītu šiem ielām. Man liekas, Valentīna, Valentīna diena ir vairāk par to, ko tu kā dot citiem, nevis dot kā, ka tu vari tikai nopirkt. Piemēram, tie paši Helvīni. Helvīnos liekties kā cilvēki ies pēc konfliktiem, tieši pie cilvēkiem apmēram, nu, konflikts bija jānopērk, tad ir prasīts apmēram naudu to pašu. Bet kā Valentīna dienā tu tā kā, tu ej un tā kā tu gaidi to mīlestību vai tā kā to labsajūtu, ko viņi tev piedāvās, ja nezinu, būs jāk vai izpalīdzīgi vai kaut kā tā, tā kā, man liekas, Valentīna diena, nu, nu diena, man liekas, nav par naudu ir vairāk par to, ko tu dod un kā tu sagaidi visu. Jā, laikam īstenībā ir jāpiekrīt, bet man liekas, tas ir tas tāds zelta vidusceļš starp abiem šiem, šim galējībām, ka tu gribot dot kaut ko jauku otram cilvēkam, tu iztērē naudu un dod to, dod arī komercialitātei kaut kādu, nezinu, pienesumu, tādu materiālu šim uh, komerciālajai pusei. Tā kā, bet tu nedomā tā, ka es tiešām tērēšu naudu vai tam līdzīgi nu, ekstra daudz. Tā kā, manuprāt, tas ir tāds nu, vidusceļš, kur tu negribot kaut ko iztērēsi. Tagad tu domā to no sirds dot. Es domāju, ka ir tāda svētki, kur tā kā, strikti ir tikai uh, vai svētki, vai strikti tikai komerciāli. Nu, ne, protams. Vienmēr ir vai nu drusku vairāk uz vienu pusi, vai drusku vairāk uz otru pusi. Valentīna diena, vidu. Jā, jā. Valentīna diena ir viens no tiem retajiem gadījumiem, kad ir precīzi pa vidu. Jā, un uh, tad arī izriet tas, ka vai tiešām vajag tieši vienu dienu gadā, kad atzīmēt mīlestību? Vai to var darīt visu, visu cauru gadu, jebkurā dienā tam līdzīgi? Vai tiešām ir vajadzīgs tas 14. februāris kā tāds zīmīgais dat datums? Man liekas, ka nevajadzētu, man liekas, tā vajadzētu katru dienu, bet man liekas, tāpat vajag to vienu datumu, ka kā, tas ir simtprocentīgi. Ja, piemēram, cilvēki par to neaizdomājas katru dienu, vismaz ir tas viens datums, kur cilvēki par to padomā, un varbūt dēļ tā datuma viņi sāk būt savādāki par citām dienām, kas iet uz priekšu, un piemēram, uz beigām atkal aizmirst, bet nāk tāpat Valentīna diena atpakaļ uz priekšu, un tu atkal sāc domāt par to un visu. Jo es zinu, ir cilvēki, kas to, piemēram, tā paša mīlestība, nu, nav viņiem katru dienu, bet, piemēram, tā Valentīna diena vismaz, ka ir kaut kas, kā vismaz viņu smadzenēs un uzreiz aiziet varbūt kaut kas visapkārt. Pilnībā piekritīšu. Uh, vajag visus, nu, vai arī tos, kurus, nu, visus vajag mīlēt katru dienu, bet Valentīna diena, nu, 14. februārs ir tā, tā viena diena, kur var atklāt, nu, tā kā, nu, visi viens otru mīl, tā kā, nu, tas ir atzīmēts. Laikam jāpiekrīt tiešām, kad var mīlēt visu cauru gadu. Ja šī atceries tā kā padarīt katru dienu īpašu, bet tajā pašā laikā, manuprāt, Valentīna diena ir tas, ka tu novērtē, vai tu saproti, kuri cilvēki tev vēl ir blakām, kuriem jāpasaka paldies. Tā kā jā. ir īpaši, ja tu aizmirsti par to visu gadu, vismaz tev ir viena diena, kur to atceries. Tu atceries, jā, kur ir tev blakām, blakām, tā kā tev vajag būt, lai tā kā atbalstu. Tā kā es domāju, tā kā vienmēr vajag būt blakām, vienmēr vajag atbalstīt, bet šis datums ir, teiksim, tā pateikt paldies un vēl vairāk uzsvērt tieši šo Nav nozīmi. Tu esi bijis jā. blakām. Tieši tā, nav obligāti jābūt jā. arī pa mīlestību, arī vienkārši pa draudzību pa, pas, pateikties. Uh, jā, tad arī iznāk tas, vai kāda ir tā jūsu valentīna diena, vairāk romantiska, jautra, pilnīgi parasta diena, kā jums iznāk. Es domāju, ka viņi ir kā parasti, bet arī viņi ieiet pie parastā veida. Ja, ja es personīgi mēģinu kādu dienu izpildīt cilvēkiem, izpildīt cilvēkiem un tā, bet man liekas, tieši 14. februārī es vairāk par to aizdomājos, kā galvā, un vairāk to mēģinu izpaust mhm. cilvēkiem. Mhm. Nu, man liekas, tas ir atkarībā no ar kuriem cilvēkiem tu esi sev. Tu sastādīsi, kuri tev cilvēki ir apkārt. Nu, varbūt tev kāds cilvēks ir mīļš, nu, tad tā varētu būt vairāk saistīta ar uh, romantiskā ziņā, vai arī tā var būt kā parasta diena. Bet tu nu, nu, mīli visus. Jā, es laikam teiktu, ka es minēju iepriekšējā jautājumā, ka es laikam tajā dienā pasaku paldies cilvēkiem, kas ir bijuši blakām. Arī draugiem, piemēram, es tiešām novērtēju to, ka man ir cilvēki bijuši blakām visu cauru gadu. Un tā, uh, Es pasaku, jā, paldies, ka man esi blakām, paldies, ka man atbalstīji un tam līdzīgi. Tā kā, uh, neteikt, tā ir parasta diena, jo vienmēr tas, arī tas noformējums, ka tad skolā iezogās tās pašas vēstulītes, kas tiek sūtītas uh, viens otram, tā kā... Tu vairāk sāc par to aizdomāties, nekā katru dienu. Jā, novērtēt to, kas tev ir uh, bijis vis, visu laiku, un tad uzsver tieši šajā dienā to visu. Kā, tas ir tāds mans skatījums. Jā, man um, diezgan līdzīgs, tāpēc es domāju, ka šo 14. februāru nekad nekad nevajadzētu izņemt no, vispār, no vispārīgā kalendāra. Jāpiekrīt, jāpiekrīt noteikti. Un eh, jā, mēs par tām vēstulītēm arī abas divas tagad runājām, ka mums ir tas pasts skolā. Un var, eh, kāda ir tā labākā dāvana un eh, kur ir sliktākā dāvana varbūt? Uh, nē, sliktākā nevarētu būt tā kā visas dāvanas ir labas. Uh, kas ir labākais, ko tu saņēmis Valentīnā dienā vai pats sagatavojis? es pilnībā piekritīšu pats sagatavojas. Man, man personīgi tas ir vairāk nozīmīgāk nekā saņemt, jo es, kā, es redzu, kā cilvēks redz to, ko es viņam esmu devusi, vai viņš ir priecīgs, vai viņš ir vai viņam ir tā sejas izteiksme, kas man galvā bija ietēlota, tad, kad es pirku vai gatavoju to dāvanu. Kas būtu tas, ko tu esi sagatavojis, kas tev ir sagādājis prieku? Kāds piemērs? Nu, parasti es, kā, es mēģinu mammai sasīt brokastis no rītiem, jo nu, viņai, kā, viņai seja parasti ir tieši tā, ko es gaidu. Un arī parasti es mēģinu ar visiem vairāk tieši tie dienā pavadīt laiku, piemēram, ar draugiem, ar kuriem es nāku tiksies, vai ar pašu to pašu ģimeni. Bet, ja piemēram šobrīd iekrīt tieši piekdienā, Valentīna diena, es sanāku tikai sestdienu ar viņiem pavadīšu uh mhm. -huh. laiku vairāk, tāpēc, jo es piekdienu ar draugiem tiekos, jo es gribu personīgi, tieši man liekas, Valentīna dienā es, es gribu kā visiem, kas tiešām ir bijuši apkārt, pateikt paldies. Kaut arī vismaz mm -hmm. tas ir vienreiz gadā, bet tas ir labāk vienreiz gadā nekā vispār nepateikt neko. Jā, noteikti. Nu, godīgi būs jāsaka, man nav tāds ļoti noteikts viedoklis par šo jautājumu. Man patīk dāvināt cilvēkiem, jo man patīk nu, vest cilvēkiem prieku, vest viņiem tādu nu, lab, labu sajūtu. Nu, tā kā, o, kāds padomāja, kāds man kaut ko uzdāvināja. Uh, Bet toties arī man ļoti patīk, kad man kaut ko uzdāvina, kad uh, kaut kur negaidīt, ka es visu dienu, nu tā, nu, nu negaidu, nu tu pēkšņi man kāds uzdāvina, nu, bet tā kā Terēze teica, man patīk redzēt, kad uh, kāds priecīgs par to, ka viņam kaut ko uzdāvina. Jā, laikam tad man ir jāsaka tas, ka man arī patīk tā līdzīgi Emīlam saņemt kaut ko foršu, bet uh, man laikam tas lielākais, ko esmu uh, sagatavojusi, ir dot kādam prieku. Uh, Es vienu gadu aizsūtīju klases biedrinai vēstulīti. Ar to pašu pasakāju, ka viņai nekad neaizsūta neko. Viņa jūtas kā, nedaudz atstumta no visiem sastāvdaļiem vēstulē. Viņa, viņa bija tik laimīga par to, ka viņa atcerējās, ka man liekas, ja es padarīju dienu labāku cilvēkam, tas man deva to prieku. Es teiktu, ka varbūt ir jādomā par to, tiešām, ko tu sagatavo, ka tas nāk no sirds. Ja zini, kā tagad redzēs, ka cilvēks pasmaida atrod dāvanu, tev, tev visa diena būs uzlabota. Domās jā, par to un uzreiz. Tas palīdzēs kādam. Kā. Bet, uh, jā, saņemšana arī ir tas pats, ka tu dabū to prieku, uzņem pats sevī to prieku no kāda, kāds tev ir atcerējies tajā pašā jā. brīdī, kad tu kādam esi bijis svarīgs. Un, uh, tā kā man liekas, tas ir tā tēma, iet viduvēji, gan, gan patīk tā. dot gan arī patīk saņemt. Jo saņemot, jā. tu saproti, kāds domāja par tevi, bet dodot, redzēt, kāda cilvēku seju ar cerību, ka tu arī to seju gaidīji. Tieši tā, laikam jāpiekrīt uh, Terēs tev. Un uh, tagad mēs uh, ieiesim nelielā mūzikas pauzē ar uh, Frankiju Valīdu dziesmu Can Take My Eyes Off You.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 Un šis dienas temats mums ir Valentīna diena, mīlestība un attiecības. Uh, jā, mēs pirmā raidījuma daļā parunājam nedaudz par Valentīna dienu, mūsu dienu nozīmi, kā mums pašiem šī diena nozīmē. Un uh, Jā, varbūt tad ir uh, vēl pāris jautājumi arī par šo. Uh, un nedaudz arī cita, cita veida jautājumi būs arī redzējuma otrajā daļā. Uh, teiksim tā, sāksim ar uh, atkal uh, <clears throat> jautājumu, ko mēs laikam jau izspriedām, uh, bet uh, vienalga atkārtoši varbūt uzsvers būs citādāks, nedaudz fokus. Uh, vai Valentīna diena rada lieku spiedienu cilvēkiem, kuri nav attiecībās? Uh, Nē, manuprāt, es nezinu, vai kā paskaidro, bet manuprāt, noteikti nē. Tieši tā kā Terēs, nu es neredzu jēgu, kāpēc tev vajadzētu būt, nu, nu labi, nevis neredzu jēgu, bet tā kā, nu, neredzu, kāpēc tu justu lielāku spriedzi. Jo tā ir, nu, tu vari to uzsvert kā vēl vienu dienu, vai arī uzsvert to kā dienu, kā pasveicinātos cilvēki savu apkārt, nu. Jā, laikam jāpiekrīt, tā kā. Man liekas, varbūt viņi tā domā, ka ir tā, kad varbūt Viņam nav tā otra pusīte, un tā visa Jā. diena ir tikai par mīlestību. Bet tā mīlestība izpaužas arī ar tiem pašiem draugiem. Vienkārši pasakiet, paldies. Varbūt tāpēc viņi jūtas kā uzspiesti. Kā, bet, nu, tur nav baigi skaidrojumu. Bet man liekas, simtprocentīgi nevajadzētu būt. Jā, <clears throat> laikam būs tiešām jāpiekrīt. Um, uh, Kas tad ir svarīgākais attiecībās? Komunikācija, uzticēšanās vai kaut kas pilnīgi citādāks? Kā jums šķiet? Manuprāt, viss kopā. Ja to nebūs tāpat komunic komunikācija un būs vispārējais, tad nu, tās nav baigas teikt tādas normālas attiecības. Tev ir, tev ir jābūt tai visai komunikācijai un jāizrāda tas viss. Kā, tur vajag ir vai nu viss, vai arī, ja nav kaut kas, tad pienākt pie kompromisa, lai būtu vismaz kaut kas. Uh mhm. -huh. Es tieši tāpat saku. Ja tev nav komunikācija, tev nevar, nu, normāli, nu, sadarbošanās nesaiet. Un ja tev nav, nezinu, piemēram, ja tev tā pati mīlestība starp viens otru nav, nu, tad kādas attiecības tev reāli būtu? Uh nu, jābūt visam kopā, lai strādātu. Protams, var viena lieta uh, iziet, kura nu, varbūt nav simtprocentīgi svarīga. Varbūt uh, ierašanās laikā uz kaut ko. Labi, tā ir svarīga, svarīga uh, lieta cilvēka dzīvē, bet var kompromisus uztaisīt, kā Terēs teica. Bet, man liekas, be, ja nav kaut kāda svarīga lieta, nu, kā iepriekš minēja komunikācija, tad nevar, nevar būt tāda. Palēnām ar laiku viss izjūgs un tad... Nu jā. Uh, Laikam tiešām jāpiekrīt, ka tas gan komunikācija, gan uzticēšanās iet roku rokā. Teiksim tā, jo tiešām bez sastarpējas atklātības, teiksim tā, nu, tu nevarēsi veidot attiecības pilnīgi, un tajā pašā laikā tu ne, neuzcēties citam cilvēkam, tu nevarēsi būt patiesi pats pret, pret, pats pret sevi. Uh, jā. Un uh, kas īsti ir svarīgākais uh, attiecībās? Uh, draudzība vai eh, arī romantiskas attiecības, kas jūs prāt ir svarīgāk? Romantisms vai draudzība? Nu, tu vēlētos, lai tas tavs partneris būtu arī tavs, nu kā, labākais draugs, vai ne? Nu, ar tādu, kur tu arī, nu, labi, varbūt jūs esat labākie draugi un jūs labi varat komunicēt, nu tas ir tā baigi forši. Bet uh, romantiskā daļa tas ir, nu, Man grūti izteikt to, ko es šobrīd domāju, tāpēc es došu labāk tālāk. Pareizi, tev ir viedoklis varbūt par šo. Um, es līdzīgi piekrītu Emīlam, jo, ja jums ir ļoti laba draudzība, tad jums tā kā viss, tā kā sejies pa plaukņiem, jūs labāk viens otru sapratīsiet, jo, ja jūs būsiet kā, jums visi pretējs, jūs esat kā apmēram ienaidnieki, bet jums interesē tā pati mīlestība, nu, tā, tas nav kopīgs. Kā, es nezinu, vai kā ar vārdiem izskaidrot, bet nu, tas neiet kopā, tas nesadara. Tā kā, man liekas, ir jābūt vismaz tai pašai draudzībai. Jo arī, kā daudz saka, tagad sēžat attiecībās kopā, viņi saka, mums ir mīlestība, bet es savu otru partneri uzskatu kā labāko draugu. Tā kā ir, man liekas, jābūt abiem. Es domāju, tieši tāpat, ka mums visiem tās domas saskana. Uh, Un tad nedaudz tāds laikmetīgāks jautājums no manas puses. Kā ir, vai attiecības ir mainījušas ir tehnoloģijas, piemēram, sociālai tīkli, iepazīšanas aplikācijas, dažādi, nezinu, viedierītes, tiešām, vai tas ir mainījis attiecības mūsdienās? Mums kaut kā izdevīgi sanāca atsaukties uz uh, iepriekšējo tēmu, ka, nu, par garlaicību mm -hmm. un par, uh, nē, celšanos. Uh, Un, bet iepriekšējā pa garlaicību, kā saziņā ar, eh, ar viedierīcēm. Un, man liekas, šis eh, atcels tādā ziņā, ka mums nu, komunikācija sanāk daudz ātrāk un daudz tiešāka. Ka nav tā, ka tu uh, centies atrast to cilvēku un tad uh, runā, bet tu vari pat aizno uzrakstīt kādam, protams, vēst, Vēstulē ātrāk aizceļos. Kamēr. Jā, vē, ne, nu, kamēr vēstulē aizceros, tad uh, ziņa jau nebūs pati aktuāli. galvenā. Mhm. Aktuāli. Nu, jā, aktuāli nebūs, bet uh, man liekas, tas tieši pastiprina to kontaktu. Jā. Un okay. tu vairāk arī sanāks caur tiem pašiem sociālajiem tīkliem, tu, vai arī tām pašām aplikācijām, kas tagad ir veidotas. Tu varbūt, nu labi, ir cilvēki, kas varbūt tikai caur to vispār ar kādiem draugiem ir iepazinušies vai iepazinušies vispārīgi un, piemēram, nepatīk iet iekšā ārā un meklēt tos cilvēkus, ja kaut kā netīšām saskrieties, satikties vai kā. Bet tieši kā Mēlis teica, caur mobili, kā, mobilo vietālu un tajā pašā brīdī tev viss. Tu ātrāk vari sarunāt, vispirms to pašu kā satikšanos. Tu tāds uzraksts, čau, vai tu vari satikties, nezinu, pēc piecām minūtēm, un viņš var, viss ir, ir gatavs. Tā kā, uh, manuprāt, ir mainījies mūsdienās, kad izmanto to visu, bet tas, man liekas, ir pagājis vairāk uz labo pusi nekā uz to mhm. slikto pusi. Tā kā, bet ir cilvēki arī, kas ne caur tām pašām aplikācijām, ne caur telefonu ir atraduši cilvēkus, piemēram, tās pašas skolās vai darbos, bet, man liekas, tā, caur telefoniem tas nav nekas slikts, ja tu atradīsi. Jā, tagad jūs man pavērat pilnīgi jaunu skatu punktu par to saziņu tieši. Uh, laikam tiešām šajā jautājumā būs jāpiekrīt, bet uh, sociālā tīkla jautājums, vai attiecībām ir jābūt publiskām? Liekas, kā, kā attiecībās cilvēki paši vēlas vairāk ir uz to? Nu jā, nu atkarībā, nu, kā viņi vēlas un kāda ir situācija, bet, nu, mm, Nu, jā, man baigi grūti būs atbildēt šo jautājumu. Kāda? Man ir neliela pieredze šo jautājumu, jo es zinu ļoti daudz cilvēku, kuriem ir attiecības bijušas tādas privātas. Un es vienmēr esmu jautājis, kāpēc, nu, kāpēc pat, eh, nu, kāpēc tu tā gribi? Un viņi vienkārši man parasti saka, nu, vienkārši tā ir, man vienkārši tā gribās. Pat ja tie cilvēki, nu, pat ja visi apkārt zina, ka, teiksim, divi cilvēki ir kopā attiecībās, viņi tāpat tās attiecības grib slēpt, Un es tā kā sākumā domāju, kāpēc, ja visi jau tāpat zina. Bet tad es tā kā, kā, es tā kā padomāju, un es domāju, nu, galu galā tā ir, div, tā ir tā divu cilvēku paša izvēle, ja viņi grib tās attiecības slēpt. Nav no kā kaunēties. Nu, arī jā, bet es, es uzskatu, ja, tā, ja tie cilvēki grib tās attiecības tā tik ļoti slēpt, tad lai arī slēp, jo galu galā tā nav mūsu darīšana, ko kurš ir kopā. Tieši tā. Jā, bet tā kā, teiksim tā, tie paši cilvēki, kuri par to zina, vai, piemēram, cilvēki, ko tu nesatiecies tik bieži, viņiem nav tā interese uzzināt, kas notiek tavā dzīvē tajā pašā laikā. Bet varbūt daļa tā, ka viņi sapratīs, ka viņi to negrib tik izpausti. Labi, varbūt jā, viņi pirmajās dienās būs tādi kā uzdeltāki, ieinteresēti un visā tā, bet pēc tam ar to laiku cilvēks sapratīs, ka tie cilvēki, kas ir kopā, grib neizpaustā veidā to, un tad viņi varbūt pie tā arī piedomās, ko viņi teica, un sapratīs, un tad neieinteresēsies vairs tik ļoti viņu divu dzīvē, un tad, ne, atšķirībā ir, kā cilvēks to skatās, vai cilvēki grib publiski vai nē. Tā kā tas ir, kā Jā. Kārsī teica, ir jāstāsta no katra atsevišķi, kā katrs cilvēks attiecībās vēlas. Jā, Georgi. Um, Nu, es varētu šo piebilst. Man liekas, eh, arī kad eh, cilvēkam tā ir viņa izvēle, kā viņš grib savas attiecības tiešām tā kā, tā kā vai viņš grib to brīvi darīt, vai, um, vai viņš negrib tā kā tik publiski, vai viņš grib uh, publiski darīt, vai viss zina. Bet uh, tā ir tiešām paša cilvēka izvēle un uh, nu, kā viņam ērtāk atti attiecībās būtu. Uh mhm. ah, -huh. uh, tad ir varbūt uh, jautājums. Uh, arī nedaudz par šo pašu Valentīnu dienu, par ko mēs iesākām. Uh, kādi būtu šie labākie randiņu scenāriji, kad būs sliktākie randiņu scenāriji jūsu izpratnē? Tas... Vai, vai, vai. <laughs> Jā, tas man liekas, ir. Nevajag no pieredzes, var arī izdomāt. Nē, nu vispār tas ir. Kā cilvēks to snāk randiņu uzskata? Jo, piemēram, nezinu, citām man liksies, ak, Dievs, tas ir, man liekas, vissliktākais, ko tas cilvēks var izdomāt. Bet varbūt otrs cilvēks, ar ko viņš ir kopā, saka, ak, Dievs, tas ir pats labākais, kas man ir bijis. Mm -hmm. Tā mhm. kā tas ir, tas ir atkarīgs uh, no Subjektīvi. cilvēka, jā, arī no cilvēka pieredzes, kā viņam ir bijis un kā viņš arī to pašu uzskata visu. Tā kā tur ir, tur ir atkarīgs no tiem diviem cilvēkiem. Jā. Man ir bonus jautājums. Uh, kāds varētu būt tāds visekstrēmākā romantiskā vieta, nu, kur varētu aizvest savu iemīļoto cilvēku, nezinu, izplatņu lēkšanā vai, Akšās, vai peldēšanā haizivīm, nu, šaujiet es ārā. Es tieši domāju, man aizvest, nezinu, liekt, es nezinu, ko es darītu. <laughs> Nē, varbūt tā kā es saņemtos, bet tā kā man ir bail no augstuma, es taču neizlaktu ārā. <laughs> Nē, nu, man liekas, kā, ja piemēram, tu būsi tur runājis ar otru pusīti. Jā, ja tu arī, kā, ja tu būsi runājis ar savu otru pusīti, viņš to zinās, viņš varbūt jā. tev arī tur nevest. Tā kā. Tā kā... Viņš tieši tev vest pie haizivīm peldēties. Vai ne? Nu, arī cik tas ir droši, tā kā, nezinu cik ļoti viņš uh, uzticās tam, ka es nenovīšos un ka tiešām tā kā jā es izdzīvoju pēc tam visā <laughs> ekstrēmā pasākuma. Tā kā varbūt tas ir. Kā... Ekstrēmā romantika. <laughs> jā. jā. Uh, otra galējība. Vai, ir, uh, vai jums ir iznācis ignorēt Valentīna dienu? Tā ka vispār uh, anti-Valentīna diena pilnīgi ignorēt šo notikumu. Kā domāt, kā ignorēt, ka tā diena ir? Vienkārši nepievērst uzmanību tam, ka tā ir. Diezgan veiksmīgi. <laughs> nu, man baigi nav sanācis tā neatcerēties sanāk, to dienu, jo man piemēram telefonā automātiski kalendārā Nopietni. Nu, ir uzlikts kā, visi pasākumi, kas ir. Kā man automātiski sanāk tas kalendārs pats uzliek, piemēram, kad ir mammas diena, tēva diena, uh mhm. -huh. tie paši Ziemassvētku un visas tās. Sāk, man tas arī atnāk kā atgādinājums, un Valentīna dienā pašā skolā. Skolās viss ir izdekorēts. Un, Vai nu tiešām radio par to runās arī tieši tāpat, kā mēs šobrīd. Mm uh -hmm. -huh. Kā, kaut kādā veidā man vienmēr, ja es arī esmu piemirsusi kaut kādā veidā, tā informācija atplūdīs, vai nu pāris dienas pirms, vai arī tiešā, ja šodien ir piem, 12. arī vai 13. Tā kā es nekad, man liekas, savā dzīvē, labi, tā, kad es biju ļoti maza, tad jā, bet man liekas, ja, šobrīd domājot par to, man liekas, nekad neesmu aizmirsusi. Es laikam arī tieši domāju, kad ir iznācis tā, ka es neesmu pievērsis uzmanību. Sapratu to, ka tā kā reāli bērnībā, ka tā kā tas nebija būtiski, nebija tāda uh, nezinu, emociju. Jā, būs Valentīna diena, super. Jā. Tā kā varbūt... bērnu dārzā, man liekas, tas nebija ar... tik aktuāli. Tas vairāk nebija, kā pasākums bet... bija, nevis kā jā. reāli svētki. Nu, nekā tā kā Ziemassvētki. Valentīna dienas vinēt bērnu dārzā. Man bērnu dārzā bija uh, pasākums. Uh, Pāris nu, katru gadu aktu zālē Mums tur bija. uztaisīts viss, nu, un tad arī vējām sūtīt viens otram vēslītes. Un tas bija tā kā tik uzreiz priecīgi tajā vecumā. Man personīgi tas reiz bija tas sākums, ka vispār uzzināju par tādiem svētkiem. Tad bija tā kā, jā. Bet atgriežoties uz oriģinālo jautājumu, man baigi, nu, tā kā Terēzei, tā kā Terēze teica, nu, man neizdodas tā aizmirst, nu, tā piemirst, piemirst par mhm. svētkiem. Man vienmēr atnāk paziņojums, vai es, nu, nu kalendārā ierogoties redzu, bet uh, bieži vien man ir, nu, Mana atmiņa nav pati labākā. Bija jāēd un jāmācās dzējoļi, bet, <laughs> bet uh, man ir sanācis tā dažreiz piemirst, ka ir Valentīna diena. Nu, raugoties apkārt, tās, kāpēc viss ir sarkani, kāpēc tas sirsniņš apkārt, nu, kas tas ir? Jā, tā kā noz... jautājums tā kā radās tikko. Bet tiešām tās sirsniņa sakanā krāsa ir tik būtiska tajā dienā, vai, vienš, vai to varētu, piemēram, noņemt nost, vai tā diena saglabātu pašu nozīmi. Arī bez sirsniņām, bez sarkanās krāsas un tam līdzīgi. Man liekas, mēs saistām mīlestību, tās, tās zīmētās sirsniņas un pašus svētkus ar sarkano vai rozāvu krāsu tik ļoti, ka... Nu, Nevar iedomāties bez. Tieši tā, vai? nu, viņas ir tik... Uh, iešūtas mūsu uh, uztverē. uztverē un kā, nu, idejā, kas ir Valentīna mm -hmm. diena ka, un vispār mīlestība kā tāda, ka mēs nu, grūti iedomāties, ka varētu būt kāda cita krāsa vai kaut kāds cits simbols tam. Nebūtu vispār nekādu simbolu. Ja mēs uh, atnāca uz skolu vakar. Uh, kad vēl skola nebija izdekorēta ar sirsniņām un uh, sarkano krāsu, visa, bet vai tev būs tā sajūta, jā, tūlīt būs svētki? Nu, nebūtu vispār godīgi jāsaka. Jā, ja piemēram, vakardien mums jau skola nebija izdekorēta, un man tā sanāk, tas nedēļas sākums likās kā pārasta nedēļa, tikai galvā mm -hmm. zināja, ka ir tās 14. februārs un tā ir Valentīna diena. Bet, kad šodien uh, padomu izdekorēja un visi tur palīdzēja, uzreiz ir, tu ej skolā un te uzreiz tā atmosfēra mm -hmm. ir mhm. pilnībā savādāka. Jā, tiešām laikam ir jāpiekrīt jums. Tagad tajā pašā laikā, ja mēs domājam par pašu būtību, pateikties otram cilvēkam un tajā pašā laikā atcerēties to otru cilvēku, tev jau nevajag to krāsu tā kā tur ir tāpat balta krāsa vai uzlikt melnu krāsu, tāpat tā par to cilvēku domās, tikai tev nevajag sarkanu krāsu tieši. Tā kā arī tas ir divi. Tas ir tavs veids, nu, tava attiecība. Tas veids, jā, kā tu vienkārši parādi to, ka tu atceries tiešām to dienu. Nevis, ka tev tā krāsa kaut ko ļoti, ļoti nozīmē tajā pašā laikā. Es man tā šķiet. Tā. Bet vismaz tagad ir, piemēram, citās krāsās tās dekorācijas, bet arī būs dekorācija uzreiz, kā tā atmosfēra padara to vēl lielāku. Arī yeah. piemēram, tie paši Ziemassvētki. Ja, ja nebūtu tā Ziemassvētku eglīte, nu, varbūt kādam nebūtu atmosfēra, varbūt kādam būtu ka Ziemassvētku. Tagad vispār atmosfēra. interesanti padomāt, kāda varētu būt. Jauni svētku simboli vai krāsas, nu, kā tas varētu izstīties. Jo Jā. mums ir pierasts uh, Halloween, ir uh, oranžs, melns. Nu. Katram svētkiem gan ir sava krāsa, šobrīd ir viedoklis. Tieši Jā. tā. tā kā. Laikam tad jāsavēlk viss redzējums. Uh, gadā pāris atziņās, un es teiktu, ka mēs esam pie kopsaucēja, ka Valentīna diena nav nemaz svētki pat tikai par mīlestību, bet arī par draudzību un pateikšanos otram cilvēkam tādā ziņā, yeah. ka tu esi bijis blakām atbalstījis mūs un uh, ka tu esi vienmēr mums palīdzējis. Atcerieties tos, kas nav varbūt bijuši tik bieži atcerēti, atcerēti. Jā, par tā, kuriem teikt, tu pat nedomā tik bieži, bet jā. uh, viņas vienalga novērtē. Tieši tā, un tajā pašā citiem. laikā sapratam to, ka mīlestības forma ir nemainīga un uh, tajā pašā laikā saglabā to savu nozīmi. Jebkādā veidā arī caur eh, nezinu, sociālajiem tīkliem un uh, ekstrēmiem uh, piedzīvojumiem. Tieši tā. Jā, Jā un uh, par, pateicamies par jūsu klausīšanos, klausītāji, un uh, tiekamies jau pēc nedēļas. Jauka Valentīna diena jums! Mīlu jūs visus! Jā, tā! Atā. Tā! Priecīga Valentīna diena! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē